أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Shika swala jua linapopinduka mpaka giza la usiku na Qur'ani alfajiri. Hakika Qur'ani alfajiri inashuhudiwa daima. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Na amka usiku kwa ibada ni ziada ya sunna hasa kwako wewe. Huenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Nasema, Mola wangu mlezi, niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Nasema, kweli imefika na uongo umetoweka. Hakika uongo lazima utoweke. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini. Wala hayawazidishi madhalimu ila hasara. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا Na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando. Na inapomgusa shari hukata tamaa. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Sema, kila mmoja anafanya kwa namna yake na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia. الله أكبر الله أكبر لا katika sala zilizofaridhiwa tangu kupinduka juu wakati ya mbingu kuelekea upande wa macho ya jua mpaka kiza cha usiku na hizi ndizo sala za dhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na pia shika sala ya alfajiri ambayo wanaishuhudia malaika. Na katika wakati wa usiku amka kwa kusali sala ya tahajjudi. Hiyo ni ibada ya zaidi juu ya zile sala tano. Hii imekuhusu wewe tu kwa kutaraji kuwa Mola wako mlezi atakuweka siku ya kiyama makamo atakakusifia viumbe. Nasema, ewe mula mlezi, niingize maingizo ya kuridhisha matukufu katika kila unaponiingiza katika jambo au pahala. Na unitoe kwa kutoka kuna kuridhisha kutukufu na kwa fadhila yako nijali nguvu za kunisaidia niwashinde maadui zangu. Nasema ukiwaonya watu wako shirikina haki ya tauhidi, imani ya Mungu mmoja na dini ya kweli na uadilifu imekushafika. Na uongo na ushirikina na dini ya ufisadi na dhulma yote hayo yameondoka, kwani uongo daima hauna dawamu. Na vipi haki isiwe na nguvu na hali sisi tunateremsha katika Kurani dawa ya kuponyesha maradhi ya shaka katika vifua vya watu na sababu za kuwapatia rehma wanaoiamini na madhalimu hawana linalowazidia ila hasara tu katika kuikataa kwao. Na hakika katika maumbile ya mwanadamu ni kujidanganya na kukata tamaa. Tukimneemesha kwa kumpa uzima na ukunjufu wa mali, hupuuza kutukumbuka na kutuomba na hujitenga nasi kwa kiburi na majivuno. Na akiguswa na shari kama ugonjwa na ufakiri, huwa mwingi wa kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Ewe nabii, waambie makafiri wa Kikureshi kwa kuepuka kuchochea ugomvi na makindano. Kila mmoja wetu na mmoja wenu anatenda na anakwenda kwa kufuata njia yake. Na Mola wenu mlezi ni mjuzi mno, wala hana ajuaye kuliko yeye kumjua nani aliyeshika njia sawa na kufuata haki. Na huyo humlipa ujira wake kamili na kumjua aliyepotea njia na huyo humpa adhabu kama anavyostahili